ภิเมสุอาสังโยกันตัสสาวุธิการิเตคาตาทินังวาอันเยสุจาคู่หาทุสานังทีคังว่าจาวาสาวะหาทีนามุกาโรวาสเยหาวิปริยโยโลวาข้าหาสเกปะเปหาโลโกนาหามิการสักาสัตตมัชชะหิมิอาสสมามิมานังมหิมหันตโลโกจัก อาสัตตตังติสัตติตังตุสัตตุตังสิมิจาลาปัสมาอิอิงนังตถาตตังกุสสมาจิจจิทาทาตุสัทชังวัทสวัชังขามิสกัมมังยามีทาธามานามา ตินามิยะจัสติสิสัพพโตอุงิงสุจารามารานังจิราชิยมิยาวาสัพพทัสสะทิโลโกจาอาสัพพทาตุเกภูเอยะสายาโตอิยายานาสาโลโกยะการตังโลปัญเจตมาการุอุตมุการุการสาการุจาโออาวาสเลเออายาเตอาวายาการิเตอิการะกโมอาสัพพทาตุกัมหิวา จิธาตุวิวัติปัจจยานังทีฆาวิปริตาเทสโรภาขมาจาอัตโนปทานิปรัสสะปทัตตังอาการาขโมหิยตนีอาชตนีการาติปติสุรูโตอิติมีิธาตุสันโตโลโกเนกัสรัสะอิสุยามูนามันโตจัโชวาการิตานังโนโลปังอิติอาขยะตะเปจตุโทกันโดอาขยะตะสุตังมิติตัง